alopex kai crocodilos alopex kai crocodilos peri eugeneias erisdon POLA de tu crocodilo di exiontos perite ston progonon lamprotetos kai to teleutaio legontos hos gegumnasiarche coton esti pateron he alopex efe αλλά καν Σούμε ε, είπες από του δέρματος φαίνε ότι από πολλών ετών γεγουμνασμένος. Ε, Χούτος καί των ψευδολόγων ανθρώπων έλεγχος έστι τα πράγματα.